Gaur ezpeitako eskola publikoan gira gure aurriritziaren zat, egunan! Gure lehen gaian Trump aipatuko dugu, bakizuan orden Trump, Donald Trump. Uh, presidentea, euh, Amerikaren presidentea. Etatini lehen eh, presidentea. Estatu batuen lehen dakaria da bai. Eta berak nahi ditu austronotak ilargira bidali eta ilargian base bat eraiki. Uh, nahi zenokite zuak joan? Berdourdou attenta et toi de C'est il a rien Il a rien de toi Senta il a rien et gerla Il a rien chinarekin gerla bada là bai et gada ikusi dut euh, telebistan Et eh ben euh, Sentako euh, Oxygène, da oksigenorik ez da irak baina alta janik jendea joan da, nola egin dute? Oksigenoa bat due, eta ere um, fuze baten ge, ziren, eta beraz, eh, eta hartu dute alimentazioa uh, de ez uh, eh, iltzeko. <laughs> Nik bentsatzen dut, hartzen dute um, botoila bat, eta maska uh, ailea Hartzeko. Beste gai batera pasako gira, aparkatzeko isunak emendatuko dira. Kariua goizan dira, urtak iretik goizi. Uh, eh, Bakizu pagatzen dugun, horako isun bat? Seiun, euro? Ez, ez, ez, ez. Eh, mila bat? Bila euro, gezki aparkatzen bagira? Ez, egun. Berro amak? Mila egun! <laughs> Bat! bat behik? Bai! Momentuko, guai, gaizkea pagatzen magira, doz bali madugu pagatzen aparkalikua, ama zazpi euro pagatzen dugu. Baina urtak hilean, elduden urtean, ogoi eta behogoi euro hartan pagatuko dugu. Kario da, zuentzat? Bai, eta normala! Sobera da? Bai. Nik pentsatzen dut, <laughs> ez dela eski? Zenbat ama merda? Mila eta bat! Mila eta bat! Eh behar da erran Emmanuel Macron hori. Zuen <laughs> burasuak beti paratzen dute, parkelekoa? Ta beti ongi aparkatzen dira? Bai, batzutan, radar dira, eta um, behar dute bagatu, etzen facture faktur bat e, hartzen dute, efen, e, maiten dute. Nire ama kaka bezala parkatzen da. <laughs> Eta zuek handitan ongi parkatuko ziste edo berritzea izue? Uh, nik bai, zenta um, mendira, mendian euh, jaiten naiz eta diteko mm, aparkatzeko nik egiten dut eta pedalak ere. <laughs> ez eh, zentako ez da iniz plaza.